بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا درس مزيما ما بين کتاب بینیده کتاب یک قسم يك ووحدة ششم است لله پنج وحده تمام شد وحده ششم يعني باب ششم قسم ششم درباره چی است الصلاه الصلاه نماز در باب نماز است حوار یکمان ما گفتیم که هر یک وحده ما سه حواری دارد حوار یکمان بین مصطفی و بین قصه می باشد خب مصطفی میگه این تصلی الصلوات الخمسه این تصلی الصلوات الخمسه میتونیم بگیم که عین تصلی بستیم الصلوات الخمسه اینا یعنی در کجا گفتیم اسمی استفهام برای مکان است یعنی میپرسی تصلی یعنی که تو نماز میخوانی نمازهای پنجگانه را صلوات جمع صلات است یعنی. خمسه یعنی پنج نماز پنجگانه قصه چی میگه اصلی الظهر والعصر والمغربه والعشاء في مسجد بلال أصلي الظهر أجل بكذا ونايم أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مسجد بلال أصلي يعني من نماز میخوانم نماز الظهر نماز پیشینه و عصر عصر را و مغرب شام را و عشاء گفتیم به کسر چی میشه نماز خفتن به فتح عشاء خوراک خوراک شام نماز خفتن در اینجا میخوانم در مسجد بلال خب یعنی نام مسجد بلال است مصطفی میگه که و عین تصلی الفجر و عین تصلی الفجر و در کجا میخوانی نمازی بامداد را قصه میگه که اصلی الفجر فی البیتی اصلی الفجر فی البیتی نمازی بامداد را در خانه خانم. مصطفى ماكي لماذا تصلي الفجر في البيت لماذا تصلي الفجر في البيت برای چی میخوانی نمازی بام رو در خانه سوال داد قصه یکی لا اسمع الاذان لا اسمع الاذان نمیشنوم از آن را اسمع یعنی که شنویدن لا اسمع نمیشنوم نمیشنوم از آن را مصطفی میگه که هل تستیقظو متأخرا هل تستیقظو متأخرا آیا از خواب دیر میخیزی تستیقظو یعنی گفتیم استیقظ استیقظو یعنی از خواب بیدار شدن آیا تو از خواب دیر بیدار میشی متأخرا یعنی که دیر ناوقت قصه گفت که نعم بعد از الفجری نعم بعد صلاة الفجر بله بعد از نماز بامداد مصطفى گفت که استيقظ مبكرا استيقظ مبكرا از خوابت برخیز بر وقت استيقظ یعنی که فعل امر است گفتیم استيقظ استيقظ استيقظ از خوابت بر وقت بخیز قصه گفت که لا استطيع لا استطیع نمی توانم اعمل فی اللیلی اعمل فی اللیلی در شب کار میکنم یعنی که شبانه کار میکنم مصطفی گفت که ضع المنبه بجانبک دع اگر بگذارانیم ضع المنبه بجانبک دا همچون فعل امر هست یعنی که از گذاشتن ده یعنی بگذار منبحه یعنی همو ساعت آگاه کننده یعنی نیک همو ساعت آگاه کننده را در جانبت یعنی که در نزدیکت یا که در برت قصه چی گفت هذه فکرتون طیبتون جزاک الله خیرا هذه فکرتون طیبتون جزاك الله خيرا این به نهایت فکر خوب است و الله برایت جزای خیر بدهد خب در ورق دیمان مفردات میارد یعنی که لغت ها را الظهر الظهر نمازی پیشین العصر نماز عصر و مغرب نماز شام عشا نماز خفتن وضع وضع یعنی گذاشتن یسمع یعنی شنیدن یعملو یعنی کار کردن یستطیع یعنی توانستن استطاع یستطیع یا که خود بگوی استطیعو چی میشه توانستن اللیل یعنی که شب و بجانی که یعنی که به طرفت به پهلوت و منبه یعنی گفتیم چی است اما ساعت های آگاه کننده یعنی بودیلنیک خب در اینجا کلمه های چی است خب سالت خیلی نو نیست جمعش سلوات می شود مسجد مساجد گفته بودیم لیل خب لیل و چی بود منبه یعنی منبهات جانب جوانب می شود فکره فکر جمعش می شود اما از فعل های گفتیم چی است صلا نماز گذاشتن زمانی گذاشته یعنی که ماضی و مداری و امر و مستران خب در اینجا زمان ماضی اگر بگیریم صلا صلا زمان مدارش یصلی صلی صلی یا ای آخرش میگیریم فقط کسره ایمانیم صلی صلی فهم؟ خب صلاتون خیلی مستر می شود سمعه یسمعو اسمع استیقظه استیقظه را گفتیم در درس خب استطاعه استطاع يستطيع استطيع وعمل عمل عمل همچون عمل يعمل اعمل مشود ووضع ضع في كود ضع يعني كيف الامر است وضع يضع ضع ماضي مضارع امر فكرة طيبة از جنس فكر فكر يفكر فكر تفكير خب خیم قدر است انشالله با چیزی که باشد در درس بیان میکنیم سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته